o amor no coração da humanidade. Nosso país tá implorando pela paz. A violência dominando as cidades. É lamentável, o povo não aguenta mais. Cadê o amor no coração da humanidade? Nosso país está implorando pela paz. A violência dominando as cidades. É lamentável, o povo não aguenta mais. Meu Deus, onde vamos parar com tanta violência? Confesso que às vezes meu coração sangra. E nessa guerra louca que estamos vivendo, um futuro incerto sem muita esperança em plena gestação. Uma mãe cheia de vida por uma bala perdida, história interrompida. interrompida. E um recém-nascido tentando sobreviver. Nasceu antes do tempo e veio a falecer. falecer. E o menor sonhador já não pode jogar bola. Tem que se esconder de tiro até dentro da escola. Tentando entender a vida, um apelo ele faz. Escrevendo no quadro por um pedido de paz. Nosso país se encontra em uma decadência. Onde os nossos jornais destacam violência Na rua ou dentro de casa parado a andar Criminosos não escolhem horário nem lugar E nessa vida intensa totalmente perigo que ninguém sabe quem mata se é polícia ou bandido. Governo se faz de cego e finge que não tá vendo. Enquanto dia após dia as inocentes estão morrendo. E se tá tudo perdido, tamo vendo os esquemas. E a culpa disso tudo é desse nosso sistema. Sistema que não trabalha e ainda fala em justiça. Esquecem nosso país, mas enriquece a Suíça. Mulher em sofrendo abuso, criança sendo explorada. A aposentada em jornais, motivos de piada. E quem pode mudar isso não muda e vive feliz. E se a casa cair, pode pra outro país. E a desigualdade preconceito racial Onde valemos por cor e bem material E o sonho de criança de crescer pra vencer Hoje em dia é pensado somente em sobreviver Nosso sistema único que dizem ser de saúde Mas na realidade é um Deus nos é acude Saúde pública passando um verdadeiro caos Pessoas falecendo em fila de hospital E a corrupção rolando de que quem impõe as leis Criminalizando o funk, mas eu nunca roubei Então tu vê legal, para pra analisar O tanto de pessoas que vem pro baile dançar Então deixa o baile rolar enquanto eu solto a voz Que Deus nos guia e de se morar por todos nós Já cansei de sofrer hoje quer a melhora. De acreditar no meu Brasil sem precisar ir pra fora. Crescendo na favela, entre becos e viela Pode falar o que quiser, mas não abandono ela. Porque de onde eu vim, aprendi com o certo. E tô aqui na sintonia, mostrando que é progresso. Tamo saindo de cena que permaneça a mensagem. Que o funk veio pra ficar, não tá aqui de passagem. Jogamos nessa ideia versus versos e melodia. Papo reto de verdade, chega de hipocrisia. Cadê o amor no coração da humanidade? Nosso país tá implorando pela paz. A violência dominando as cidades. É lamentável, o povo não aguenta mais. Cadê o amor no coração da humanidade. Nosso país está implorando pela paz. A violência dominando as cidades. É lamentável, o povo não aguenta mais.